Goizuntan, goiz behin, Irak aldeko bidea hartuko dugu, aktualitatean, eh, dakizuen bezala, musulen, badela bataila bat, aipatuko dugu han egonden kazetari batekin, eh, Carlos Zurutuzarekin, egunon? Baita zuri ere. Bon, batailaz aktualitatiaz eh, mintzatu haintzin, behar da Mosul obeki ezagutzeko, eh, be, zu egontzira Mosulen, dula bi urte eh, daesek Estatu Islamikoak iria hartu haintzin, eta baditu berezitasun uh, azpimarragarriak Mosulek? Bai, bai, hori egia da, ez. E, Mosul izangoa seguruena irakeko ba, iririk bereziena. E, Iri burutik, urrutien dagoena da, alde batetikan, Baina esate berezien ala, ze berez oso, oso irian hitza da. Gehienak suniak, suni badira ere, badaude kurduak, bai, badaude jeziriak, badaude xabak etniakoak, turkomanoak, e, beraz, eh, uste baino, baino anitzagoa da, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik ulertu behar da Mosul gerra osteko eh, eskena toki horretan, ez? Dano dakio Amerikarrekin baiutu intzutela irak, mila eta irun, hori danoak erakigu, dano ikusi den Ez gertatu zen, Amerikarrek herrialdea suntxitu, baino funtxean Iran ekartu zuen mendean. Iran txita da, herrialde txiita nagusia da, eta txiita dia nagusi iraken, baina Mosul sunia da erabat. Orduan, Mosul egin handi baten gelditu zen oso oso bakartua, ez? Eta horrela gan izan zen, hain, hain gordina, izan zen, eh, hain, gogorrak, gerra osteko urteoiek horiek Mosulen hortako sunien eh, gotorlekoa bilakatu da? Izan txan, sunien gotorlekoa eh, ez da jakina irakeko eskualde suni bakarra, Minio, esan genezake Mosul dala e, eh, xiita gutxien dakan iria. Txiitak edo da erabat arrotza Mosul, darrentzat, ez? Bestetik, pentsatu barra dakau Mosul non dagoen. Mosul dago Irakeko mende baldean. Beraz, arabiera zakitenek er, bere ala duten zein da musulgoa, eh? E, ze, ze azteko ja oso azento berezila da Eta, eta bestetik, e, bueno, da, dano dakiun bezala, ba, Mosulen babestu intzian e, buruzagi bazista asko, San, San jarraitzaileak, orduan bereziki zigortua izan zen urtez. Batetik, e, Amerikarrek zuko zigortu intzuten, minio bestetik ere, txitek e, poterean nagusitu ostean, iraken, irak, txiten, hau da, irakiar txigiten ejertzituak naiz miliziek eh, biziki, biziki kolpatu zuten iria. Beraz, eh, asko sufritutako iria da. Saddam Hussein eh, poderean zelaik, nola zen Irakeko panorama e, Amerikaren pasaia intzin eta ondotik? Bai, sunitak ziren nagusi, nagusi poterean Iraken, baino ez populazioan. Sunitak izango ja gaur edo izango zian, ba, Irakeko populazioen euneko hogeia, baino ez baina Saddam Hussein poterean zegoela, ba, beraiek, eh, beraien eskuze zegoen aginte hori, ez? Eh. Gero, Amerikarrek estatua inbaditu, Irak inbaditu, eta e, oreka hori erabat hau e, txintzen. hartu zuten poterea, txiitek eman zitzaien, eta txiitek irakko txiitek irango badesa, e, jaso zuten. Ni guatzen naiz, 2000 ni mosulen egon naiz, desentetan, ez? Eta juten nintzen bakoitzin, 2000 eta zazpiz hango jendeak zera esatez dian. Ea, et, nagusia ez di Amerikarrak irandarrak baizik, ez? Beraientzako beldurgarriena ba, irango presio hori, ez? Eta hori, hori da inzen ere gaur reun ikusten ari garana, garena. larrek nahi dute Turkiar ejertzitua irian, irakeko ejertzitua baino. Zeratek, irakeko ejertzitua txigita eta iran atzean dagoelako, ez? Oso nabarmen orduan naiz ta ta ta eh, ejerkito arrotza izan turkiakoa ba seguru sentitzen dira mosuldarrak e, eh, turkoekin ba ba irakiarrekin baino eta hori bezala 2014 eta ze gertatu zen estatu islamikoa nagusitu zela mosulen beraiek aldi hasiera baten pentsatzetelako ba bestuago edo hobete egongo zirelako estatu islamikoaren pean bajadadeko txirita hoiekin baino nazioarteko prentsak ekartzen duena, da beti munduko etxaila dela daes, baina barneko populakuntzak ez du baita ezpada ikuspegi hori. Pentsatu behar dugu Mosul izan dela Estatu Islamikoak iraken gehien zuhartutako iria. Hau da, Estatu Islamikoak jende ikaragarri pilaik eh, akabatu du iraken eta batez ere Mosulen. Zer gertatu zen? Ba, asiera baten beraik espero zutena eta gero gertatu zana oso desberdina izan zela. E, eh, 2000 eta malauen nagusitu ziren e, eh, Estatu Islamikoa nagusitu zenean Mosulen, bertako jendeak uste zuen, ba, ba, bueno, oso ongi ez, baino beto ongo zirela irakeko jertzituaren pean baino. hartatu zen, ba, ba, eguna pasa eta, eta asteak pasa, eta alako baten konturatu ziren, ba, erabat salduta zeudela, ez? Orduan, nik, bet, beti azmarratzen dut, Estatu Islamikoak jende asko akabatu du gehienak arabea eta gaina gerenak gehiena beraiek bezalako arabiar suniak. Eta hori da hain Mosulen gertatu dana. Bon, dola bi urte eh, Daesek hartu zuen e, eh, Mosul hiriaren kontrola eta Abu Bakrek antzuen aldarrikatu Iraken eta Sirian Daesek konkistatu zituen lugaldean kalifa mm, delako hori. Prezeski, eh, gerlan diren indarrak eh, nor dira bereziki, o alde batetik argi dugu, eh, estatu islamikoa dela, eta bestetik irakiar koalizio hortan nor dira? Bueno, badaude batetikan eh, irakiar ejertzitoa, txigita, erabat txigitan ejertzitoa, alde batetikan. E, bestetikan daude miliziak, e, irango miliziak, esaten dute e, ez dietela sartzen utziko mosulen eta urruti utziko ikustela, meni hori ikusteke dago guaindik, irakeko gainentzeko eskualdezunietan, sekulako agurra eman dute ez. Eta bestetik, Estatu Islamikoaren kontra borrokatzen edia batez ere Mosul larrak. Nere ezaguna, nik ezagutu nun bertako, bertako gobernadorea, eta elkerrez eta inion bere barruan, Mosul barruan, eta gero inion Mosul kanpoan, erbile, ze jende honek ospa intzuen iriti. Orduan, Mosul larrek ere beraien iria bere ganatu nahi dute. Mosullarrek darrek, estatu islamikoa botan nahi dute handik. Zer gertatzen da, eh, ez dana jakiten, ez dana jakiten da hiri horrekin ze gertatuko da. Nor kontrolatuko duen. Orduan, Mosul zer idiote beldurra, ba, ba, ba bete-betean sartzeari, eta, eta garai bateko errepresio hori eh, berrize eh, ekiteari, ez? Beraz, e, esan genezake, Mosulen daudela batetikan estatu islamikoa, eta bestetik gainontzeko guztiak e, Mosul izan, edo turkoak, edo kurduak, edo, edo irakiarrak, edo irandarrak, estatu batu harrak. Egoera susentzeko, zure ikuspegitik, zen olako podere, ez duen <laughs> podererik behar eh, neorkere, baina zen olako gobernua hiri bada, eh? baina eh, zuzendaritza behar luke edo babesa mosulek, be, mosulak eh, obeki bizitzeko. Hombre, hasteko mosulek normalizatu barko zikion, bagdaekin dituen harremanak, ez? bajadaren bajadarekin izan dituen harremanak oso txarrak izan dira beti, ze bajadarek inposatu indu bat okupazio e, eskema bat, ez? Gogoan dut Mosulen sartu nintzen azkeneko aldin 2013 mairun, irian sartu alizateko zeharkatu bartzen duen e, Irakeko ejertzitoak jarritako segurtasun lokarri bat e, inguruan, eta eta funtsean neri gogora ekartze zian e, irudi horrek gogora ekartze amerikarren okupazioa ez orduan esan duen bai amerikarrak amerikarrek ospain dute men beraien partez guan daude irakeko txitak ez orduan harreman hori normalizatu in barko zan bagdadek ulertu barko luke mosuldarrek e, agindu barko luketela errespatatu barko zien beraien eskubideak e, gutxiengoa dira jakina baino baino errespetuz eta eta irakeko beste eskualdetan itendan dan betzela tratatu barko lirateke musuldarrak, eh? Gaur egun hori oso oso zaila ikusten dut. Oan arte ez da gertatu, gerra ostean etzan gertatu, eta eta oan are zailago ikusten dut. ja, eh, bi ez sobera barriatziko gaian, eh, Libiana ez da bat ere egoera bera, baina pixka bat eskema bera atxemaiten zen eh, Kadhafirekin? Bueno, desberdina da, ez. Eh? Gadak gadafik, e, abar, poterean eman zituen, hogeita os urte, gadazik eman zitun berroi urte, berroi eta bi urte. Urte asko dira, eta, eta jendea, ba, jende asko, jende asko, ba, etxita zeon, Eh? Giza eskubideak etzien errespetatzen, eta, eta arbitrarietatea nagusi, Libian. Zer gertatu zen, ba, bueno, ba, NATO babesturak, babesturiko oldarraldi hori piztuzala, garafi bota zutenean edo lintxatu zutenean edo akabatu zutenean, ba gero etze on planik, ez? Eh, hasiera baten denek nahi zuten edo milizia guzti horiek nahi zuten garafi ospaitea edo edo hiltzea. Baino ilostean etzeon plan e, plan baturik herri osorako, Eh? Begera ikitzerik pentsatu. Hori da, hori da. Etze, on agenda bakar bat, ez? Eh, Libian gertatu da, ba, asko fragmentatu da la poterea, gaur daude hiru gobernu, Bai. Baina hiru gobernu baino gehiago agintze dute miliziak, ez? da milizia eh, kalkulatzen da 2000 herrialde osoan. Itzutzeko Irakeko Mosuleko batailarat, eh, aipatu dituzu, koalizioan kurduak, hor dira, pesmergak, eh, bai. eta Turkiak nahi du ere uh, eh, sudura sartu bataila hortan, espika azaldu duzu ez eh, zergatik. Eta hor, eh, dugu, benunbait uh, be, alde berian direla etxaiak Kurduak eta Turkia, Kurduak ez duten nahi Turkiak parte hartzia, zer da jokoan eh, eh, bereziki Turkiaren dako? Mosul oso iri estrategikoa da, e, Turkiako mugatik oso gertu dago, gertua dago Turkiatik e, baino, e, Turkiak badaki e, Mosul darrak ez diela eroso sentituko ba, txitek agindutako herrialde batean, eta baza hori jokatu nahi du, ez? Beste aldetik, Erdoganek edo edo bai edo ba, ba, Turkiak oso harreman ona dauka Irakeko kurduekin. Bueno, e, Masud Barzanirekin, hau da, e, aliatu estrategikoa dira Masud Barzani eta eta eta Recep Tayyip Erdogan. Ba, ezin dezakegu ahaztu Turkia dala Kurdistango petrolioko erosle handiena, ez? Eta horrek pisua dauka. Orduan, ba, ba bueno, ba, ira, Bagdadek ez du nahi turkiarrak horreotea, baino kurduen sektore batek, bai, orduan horrei eskerrak ambiguotasun edo, edo limbo horretan turkoak sartu dira. Kurduen artean ere ez direla denak ados, eta kurduak dira barriatuak lau bost erri aldeetan, ez dira badit ezpada denak ados, eh, edo ez dutela ber ikuspegia turkiari begira? Ez, ez, eta, eta bueno, jakina, e, Turkiako kurdistan ez egertatuan, zen nolako errepresio ondan azkeneko urte honetan, zenbat herri izan dien, izan dien erraustuta, e, Irakeko kurdistanen, edo ego kurdistanen e, esaten bezala, bado sektore bat, e, bueno, esan genezake, bi kurdistan daudela, ere, bi Irakeko kurdistan, batetik gane, masute barzan eta bestetik e, jalalta laban irena. Barzanik esan bezala oso harreman onak ditu Turkiarekin, eta ez jalalta labanik. Nik uste kaleko edozein kurduri galdetzen bazaio, aberza iruditze zaion turkoa korreotea, eta esango dizu gaizki daula, ez, ez, duela, ez ditula ikusi nahi. Baina, bueno, e, botere mailan edo gobernu mailan oik die beste, beste ikuspegi batzuk. Eh? Bururatzeko Carlos Surutuzan, biktimak ororen buru Mosul dira, hori egiten alda, eta batailak iduriz uh, iraun behar lukeela zoritxarrez Nola aurre ikusten da uh, gerla hori, bataila hori zenta eh, koalizioak ere zailtasunak baditu hiri horren uh, ber, berri zartzeko? Ka, oan arte hartu ikuste inguruko erriska desente, baina erriska besterik ez dira. benetako bataila hasiko da Mosulen sartzen direnean, ez? Eta orduan txe, jakingo dugu zenbaterainako erresistentzia, planteatzen duen da esek. E, gerrak normalen hiri barruan e, burutzen direnean asko luzatzen dira, etxe etxe joan behar da, ez? Beraz, ba, hori ba bestein batokitan ikusi du, ba hor dakao Libiako kasuan, eh Sirteko kasua, Sirte ba kalifatoko hiriburua Libian. Maiatzan hasitako operazioak gaindikan e, indarrean darrai eta gaindikan ez dute lortu jihadistak handikan kanporatzea.